аўтарская праграма Сергея Дубаўца. Для мікрафона аўтар. Сёлета 10 ліпеня споўнілася 100 гадоў беларускаму мастаку Пётру Сергіевічу. У Беларусі гэты юбілей прайшоў амаль незаўважна калі казаць пра шырокае грамадства абазнанае ў славянскіх базарах і гастролях кіркорава дык і зусім незаўважна затое годна адзначылі яго ў літве і ў польшчы выставы круглыя сталы пошукі твораў а найперш непадробная цікавасць да асобы мастака і да ягонай спадчыны вось адрозныя рысы гэтыя годнасці гэтак павінна быць Год таму у вострай браме мы распавядалі пра тое, што пасля смерці мастка ягоны вялізны даробак аказаўся расцярушаным ледзь не па ўсім свеце. Амаль дэтэктыўная гісторыя ўчынілася з грузавіком карцін, які нібыта адправіўся з вільні ў Польшчу да сваякоў жонкі мастака. Мы тады шукалі слядоў грузавіка і не знайшлі. Куды дзеліся сотні твораў заставалася невядома. І вось сёння надарылася нагода зноў вярнуцца да гэтыя тэмы, а заадно і паспрабаваць вызначыць месца Пётры Сергеевіча ў сучаснай беларускай культуры. тэмай спадчыны мастака Пётры Сергеевіча і ягонага юбілею заапекаваўся мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. У свой час геніяльны каталёнскі мастак Сальвадор Далі заўважыў, што нічога не мае супраць камунізму, бо ад камунізму застануцца толькі пыльныя архівы. На жаль, дадаў мастак, Некалі гэтыя словы я ўспрымаў літаральна, дзівячыся, наколькі прадбачлівым быў далі, выславіўшы гэтую сентэнцыю ў 70-тыя гады. І толькі цяпер зразумеў яго глыбей. Гэтым летам у вільні святкавалі стагадовы юбілей беларускага мастака Пятра Сергеевіча. Амаль усё сваё жыццё Сергеевіч пражыў тут. У 1919 годзе ў ягоныя рукі патрапіла газета Кур'ер Віленскі з інфармацыяй пра адраджэнне Віленска універсітэту з мастацкім факультэтам. Малады Сергеевіч тады, падпрацоўваючы ад выпадку да выпадку, наведваў то пачатковую школу малявання Монтвела, то вольную школу малюнку і жывапісу літоўскага мастака Варнаса. У 1920 годзе Сергеевіч сабраў стос малюнкаў і акварэляў ды з імі папраставаў да рушчыца славуты мэтр, прафесор Фердынанд Рушчыц быў рады любому вучню. У тыя нішчынныя гады атрымліваць мастацкую адукацыю мала хто імкнуўся. Разгледзеўшы практыкаванне дзецюка, прафесор уважліва агледзеў і яго самога. Пасля чаго набыў адзін з ягоных малюнкаў, шкіт муроў старога універсітэту. З таго часу Сергеевіч неадлучны ад вільні больш затое э, па вайне ён стаў заслужаным дзячом мастацтва ў літвы і нават кароткі час ачольваў літоўскі саюз мастакоў прытым скрозь усё жыццё ён захаваў сваю беларускасць беларусій прысвяціў ён всю сваю творчасць і гаварыў заўсёды па беларуску што ж за чалавек такі быў пётра сергеевич гэтае пытанне я задаў спадару рамуальду будрысу дырэктару мастацкага музею літвы спадар будрыс добра ведаў нашага мастака спачатку вучыўся ў яго а пасля стаў ягоным сябрам taip gyvenime susiklostė kad petras sergievičius gyveno antakalnyje o aš Так, так, я доўга быў і ягоным суседам. Мы часта сустракаліся і на вуліцы і ў краме. Ён быў надзвычай прыемны чалавек. Ён неаднойчы запрашаў мяне ў майстэрню. Мы праводзілі разам багата часу. Гэта быў мастак прыгожая, чыстая душы, сапраўдны майстар. Што мне ў ім найбольш падабалася, дык гэта тое, што ён заўсёды гаварыў на сваёй прыгожай мове. Гэта была такая нейкая паўночная беларуская гамана, такая вясковая, сакавітая. Мне на ўсё жыццё запомнілася, як ён бязмежна любіў свой край. Ён любіў часцяком чытаць на памяць беларускія вершы, асабліва калі быў які слухач. Гэткім слухачом бываў і я. Хоць ён быў шмат за мяне старэйшы, але гаварыў са мною як з роўным, не зважаючы ні на ўзрост, ні на нацыянальнасць. Скажыце, калі ласка, ці адчувалася тое, што за Сергеевічым цікуе КДБ? Я не магу гэтага пацвердзіць, бо спецыяльна не займаўся гэтым пытаннем. Але я бачу ягоны студыі, праўда, прыкрытыя, але ўжо гатовыя абразы. Ён жа шмат працаваў і для бажніцаў. Я быў трохі здзіўлены, але думаў, гэта ж не будзе экспанавацца, гэта ж для нейкіх іншых справаў. Гэта адное. А іншае ён вельмі сябраваў з колішнімі палецзняволенымі. Да прыкладу, у нас працаваў Ян Шутовіч, ён быў дырэктарам беларускага музею ў вайну. Яны былі вялікімі сябрамі з Сергеевічым. Увогуле ўся перадваенная веленская інтэлігенцыя моцна сябравала. Я ведаю, што самому Сергеевічу, як і ягонаму сябру скульптару Еўхімовічу, вельмі дапамагаў ксёнд плябан касцёлу святой Тэрэзы Йоза Свайчунас. Сергеевіч распавядаў, што яны не маглі плаціць за вучобу, дык зайшлі да Вайчунаса і шчыра папрасілі дапамагчы. Ён і дапамог. А Сергеевіч пасля зрабіў ягоны партрэт. Ён наогул сябраваў з многімі святарамі. Ён сябраваў шчыра і сардэчна з усімі, хто вяртаўся са ссылкі з рэпрасаванымі людзьмі. Што да ГБ ён ніколі б нават не паскардзіўся, каб яго даставалі в органы, так я не ведаю, што сказаць дакладна. А пра тое, што ён быў сябра ўсіх палітычных, гэта факт. Я сам гэта сведчу. Ісмандэнт не сескунде, кадзі каснорстай п ar sakiau, ar kaip aš šito negalėčiau tvirtinti. Bet kai jis bendravo, tai aš esu faktų liudytojas. Тое, што за Сергіевічам цікавала беларускае КГБ, не выклікае сумневу. Чалавек, які быў актывістам даваеннай беларушчыны ў вільні, які пражыў пад нямецкай акупацыяй сярод сваіх колішніх сяброў, большасць з якіх была рэпрасаваная, які ўпарта працаваў у беларускіх касцёлах, не мог не цікавіць гэбістаў пагатоўкалі ў паваенную вільню у ягоную майстэрню наноў пачалі сыходзіцца беларусы. Бадай у менскіх архівах КГБ і ЦК КПБ ёсць што пачытаць пра Сергеевіча. Спадар Будрыс на просьбу беларускай грамады ў вільні ды беларускіх дыплямматаў дапамог арганізаваць ладную выставу твораў Сергеевіча ў галерэі Аматінінку. Прайшла асобная выстава і ў таварыства беларускай культуры, дзе перахоўваецца нямала твораў мастака апроч выставаў адбыўся гэтак званы круглы стол за якім сабраліся тыя хто ведаў сергеевича асабіста і тыя хто вывучае ягоную творчасць размова неяк сама сабою пайшла ў нечаканым накірунку аказалася што большасць наогул не ведае дзе цяпер ёсць палотнай малюнкі мастака аказалася што тыя звесткі што ёсць напрыклад у гісторыі беларускага мастацтва не адпавядаюць мякка кажучы рэчаіснасці У нацыянальным мастацкім музеі Беларусі захоўваюцца толькі тры невялікія жывапісныя партрэты десятсятак малюнкаў. А ў музеі гісторыі культуры адзін партрэт з карыны. Той класічны твор шляхам жыцця аказваецца маёмасць тэатру і мяянкі купалы. Я натуральна нічога не маю супраць таго, што жывапіс Сергеевіча перахоўваецца ў нацыянальным тэатры. Але, але па-першае, савецкім кніжкам верыць нельга а па-другое у мастацкіх музеях беларусі не збіраецца беларускае мастацтва захавальнік фондаў нацыянальна-мастацкая музею спадар паграноўскі уздыхаючы разводзячы руками кажа што няма грошай маўляў ведама што багата твораў сергеевичу ёсць на руках у мастакоў у марачкі на куліка маркаўца аднак выкупіць іх няма як то А які праўда сэнс аддаваць творы Сергеевіча ў музы, дзе яны палягуць у пыльныя запаснікі. Пры гэтым на шанаванне іншых асобаў грошы ёсць. Вось ужо трэці раз да слова аднавілі сядзебу рэпіна пад прыезд лукашэнкі на віцебскі базар. Нешта полюбілі тую сядзібу пажары. Гэта на беларушчыну грошай няма і не будзе. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Сергей Харыўскі распавядае пра тое, як Беларусь не адзначыла сёлета стогадовы юбілей свайго мастака Пётры Сергіевіча. Сапраўды дзяржаўныя грошы знайшліся на помнікі Пушкіну і на сядзібу рэпіна, што сімвалічна. А вось на выставу Сергіевіча ці на шыльду ягонага настаўніка Фердынанда рушчыца не знайшлі рабалепства перад расійскай культурай няведанне культураў іншых і сарамяжлівае хаванне ўсяго свайго такая цяпер палітыка а яшчэ тотальная анемія адсутнасць энергіі і цікавасці да ўласныя культурныя спадчыны Зрэшты анемія цяпер у беларусі паўсюль і ва ўсім што тычыцца хоць нейкая грамадскага чыну або духоўныя сферы Вось бы з'ехацца на які фестываль у тое Богіна, на радзіму Сергіевіча. Дарэчы, Богіна невялічкая вёсачка на беразе вялізнага возера, якое завецца таксама Богінскім. Гэтае возера ў сваіх лябірынтах апісаў яшчэ Вацлаў Ластоўскі. Памятаеце, у яго там беларусы вынайшлі падземнае жыццё і сталі жыць у глыбіні. На Богінскім возеры паводле ластоўскага на выспе было некалі старажытнае гарадзішча. Аднойчы мы з археолегам Эдвардам Зайкоўскім паехалі туды, каб спраўдзіць. Дык там сапраўды ў дзікім лесе можна рукамі на паверхні падбіраць розныя сведчанні старадаўняга жыцця. Рыдлёўка не патрэбная рыдлёўкамі мы пачалі былі выкопваць каменнага паганскага стода, падобнага да стодаў з выспы вяліка дня. Гадзіны дзве капалі вялізную каменную глыбіну, але зліва прагнала нас з выспы. Другі раз заходзілі мы на тую выспу на байдарках, калі праміналі Богінскае возера. Дык не было там ужо таго стода. Дзіўны край, дзе паміж містыкай і рэальнасцю сціраецца мяжа як у той аповесці ластоўскага. Але ж вернемся да Пётры Сергіевіча, які ў богіне нарадзіўся, а ўсё дарослае жыццё пражыў у вільні. Сергей Харыўскі працягвае. Дарэчы, за саветамі камуністы пільнавалі нацыянальнае мастацтва з нашмат большай увагы. Распавядаюць, што па вайне Сергеевіча добра ведаў і панамарэнка. Партыя сачыла за творчым ростам кожнага больш-менш адметнага беларускага мастака. Рэлігійныя перакананні мастака не былі сакрэтам. Барын панамарэнка прапанаваў тады мастаку. Ты прыязджай да мяне ў Беларусь, а мы табе і касцёл адчынім. На сваё шчасце Сергеевіч застаўся ў вільні багато Сергеевич маляваў для касцёлу і да церкву. Апошнія абразы ён пісаў на пачатку 70-х, а ў 30тые рабіў абразы і роспісы для касцёла ў жодзішках, быстрыцы, смаргоні, у мястэчках і вёсках па ўсёй былой віленшчыне. Гэтая старонка ягонай біяграфіі папросту вырваная. Добра кажу, ці хто з менскіх музейшчыкаў цікавіўся лёсам тых касцельных працаў мастака. На гэта ж не трэба вялікіх грошай. Не не цікавіўся адказвае спадар пагранаўскі. Добра кажу, а ці хто займаўся каталагізацыяй твораў Сергіевіча, што ляжаць па прыватных калекцыях. Гэта ж прамыслужбовы абавязак музейшчыкаў. Не, ніхто не займаўся. Добра кажу, А як адзначылі ў Беларусі стагоддзя мастака, чыя творы ўпрыгожваюць беларускія падручнікі. Ніяк разводзяць рукамі чыноўнікі з Мску. А што захоўваецца ў віленскіх музеях? Пра гэта я таксама запытаўся спадара будрыса. Петру Сергеевичу скуріба э, аж бендраўю на падсаву музеяў з Створаны Сергіевіча, я як музейшчык маю справу ад 1958 году. Ужо ў 60-м мне собіла сабраць ягоную вялікую юбілейную выставу. Гэта атрымалася і сапраўды буйная выстава, што займала амаль увесь другі паверх мастацкага музею, які месціўся тады ў старой віленскай ратушы. Гэта была цудоўная выстава. Ён прадстаўляў сваю найбуйнейшую рэч, прысвечаную Кастусю Куліноўскаму. Былі і іншыя мастацкія працы, пейзажы, вельмі багата з браслаўскага краю, віленскія краявіды, шмат партрэтаў. Найбольш цікавы з іх партрэт Максіма Танка, які выклікаў тады агульнае захапленне. Шмат было твораў, прысвечаных вясковаму жыццю, простым людзям. Ён штогод выязджаў на сваю бацькаўшчыну на паазер'е, шмат там маляваў. Тая грандыёзная выстава і цяпер у мяне перад вачыма. Зараз у нашым музеі больш за 300 жывапісных палотнаў гэтага мастака. У іх ліку найбуйнейшыя. Прыкладам тыя ж палотны прысвечаныя каліноўскаму, рублеўскаму, іншыя гістарычныя карціны. Зараз у нас вялікая рэканструкцыя, а пасля абавязкова зробім адмысловую залю пад Сергеевіча. Ягоныя творы гэта ж клясыка. Я звярнуўся і да аташэ па справах культуры беларускае пасольства ў вільні спадара владимира скараходова. Можа ўсё ж які шанец ёсць паказаць у менску тую выставу Сергеевіча, што экспанавалася ў вільні. Спадар скороходов отказал. Вот так, от Великоп, это выставка, там серьезная выставка, выставка отбылась э, в осень, в позднюю осень, вот Сергеевич в гонор С министром культуры Литвы я размовлял, так что я подтримливаю эту идею. Вот, я еще не выключаю, что, может, мы это сделаем в рамках дней Вильнюса э, у Минску. 20-24 листопада. Вот, может, и в этот час. Ну, короче, кажется, что треба займаться этой проблемой. Мне згадалася тая адзіная апошняя выстава Сергеевіча ў Менску у 1981 годзе. Таксама хацелі як лепей. Мастаку спаўнялася 80 гадоў. Над падрыхтоўкаю выставы працавалі дзясяткі беларускіх мастакоў розных пакаленняў, ад Яўгена Куліка да Адама Глёбуса. Але да юбілею адчыніць выставу не дазволілі. Тады таксама тэрмінавалі на познюю восень. Работы ўжо былі ў палацы мастацтва. І зноў прыехаў Сергеевіч ужо зусім слабы стары чалавек. Аглядаў са здзіўленнем свой велізарны мастакоўскі даробак, вакол якога увіхаліся ягоныя менскія калегі. І ізноў не выйшла. Прывезлі нейкую выставу расійскіх мастакоў і таму тэрмінова трэба было вызваліць палац мастацтва. Сергеевіч гэта балюча закранула давялося чакаць яшчэ колькі месяцаў. Юбілейная выстава адчынілася праз год пасля юбілею. І вось цяпер праз 20 гадоў гісторыя паўтараецца. Затое дзве добрыя выставы мастака роўна ў дзень ягонага нараджэння адкрыліся не там, а ў вільні. Багата было гледачоў, былі кветкі на магіле і каля мемарыяльныя табліцы была выдадзена невялічкая брашурка, ўсё як мае быць что значил Петр Сергеевич для литовского мастерства, для Литвы, каже Рамуальд Будрис. Э, Петр Сергеевич сира э... Петра Сергеевич праўдзіве Веленчук. Ён прыехаў у вільню з вясковай беларусы вучыцца. Ягоная творчасць ад пачатку звязаная з гэтым местам. Вільня ж горад многіх народаў, не толькі літоўцаў. Сергеевич прынес у мастацтва нашага краю свой светлы жыццелюбівы пагляд, бо ў жыцці быў вялікім аптымістам. Пасля апошняй вайны ён выкладаў у мастацкім інстытуце малюнак і кампазіцыю і сваё умельства падараваў маладым студэнтам талентам. І да сёння многія са знакамітых літоўскіх мастакоў гэта вучні беларускага мастака Сергіевіча. Летась у вострай браме мы распавядалі пра лёс віленская майстэрні Сергіевіча, якую было хацела выкупіць беларускае пасольство. Майстэрня перайшла да іншага ўладальніка, а рэчы карціны прапалі. Высілка ў віленскай беларускай грамады было недастаткова, а беларуская дзяржава пра тое не парупілася. Тады мы са скрухаю канстатавалі, што сляды Сергеевічавай спадчыны згубіліся. Але днямі я дазнаўся сцежная навіны. Алена Глагоўская, даследчыца беларускай гісторыі з Гданьску, паведаміла мне, што пляменніца жонкі Сергеевіча ўсё ж такі перавезла творы мастака ў Польшчу. Цяпер самая вялікая калекцыя ягоных работаў там у гданьску. І польскія беларусы збіраюцца цяпер выкупіць самыя каштоўныя творы для беларускага музея ў гайнаўцы, што пад беластокам. Вось гэтак і скончылася тая дэдэктыўная гісторыя. Выглядае, што Сергеевіча гатовыя ацаніць і ў літве і ў Польшчы. Адно не на ягонай радзіме, якой ён аддаў усё, што меў свой талент была такая ідэя стварыць у легендарным богіна на браслаўшчыне адкуль родам і сергеевич ягоны музей тут яшчэ жывыя людзі што помняць яго ён прыязджаў сюды штогод маляваў землякоў людзі хадзілі б у гэткі музей паглядзець на свае партрэты і на сваіх родных ім бы і шанаваць ягоную спадчыну не выйшла жонка сергеевич усё бурчэла мой пётра тыльку хлопов вов час малюе пані стася была зацятая полька а А мастак думаў, што менавіта гэтыя партрэты сялянаў патрэбныя будуць беларусі. Нарадзіме Сергеевіча ў цяперашняй беларусі застануцца адно нецікавыя пыльныя архівы камуністаў, кагэбістаў ды іхных ідэйных спадкаемцаў. На жаль. Сергій Харэўскі не двухсэнсоўна намякае на тое, што ў Беларусі дагэтуль пануюць камуністычныя парадкі. сённяшняй праграме мне застаецца толькі сказаць пра месца Пётры Сергеевіча ў сучаснай беларускай культуры. Гэтае месца нават без дапамогі спецыялістаў надзвычай выразна акрэсліў сваёй творчасцю сам мастак. Гэта той тып творцы, якога нацыя ведае са школьных падручнікаў, дзе друкуюцца хрыстаматыйныя карціны пра падзеі гісторыі, або партрэты вялікіх людзей або проста краявіды. Менавіта для ўнутранага ўжытку найлепшым чынам надаецца творчасць Сергіевіча. Яго наўрад ці станеш разглядаць у кантэксце мастацкіх шуканняў два стагоддзя. Ягоная вартасць у іншым. У часы нацыянальнага станаўлення, калі пішуцца першыя падручнікі, напрацоўваецца пэўны багаж стэрэатыпаў, у тым ліку і выяўленчых, якія далей будуць пераходзіць у наступнае пакаленне падручнікаў у нязменным выглядзе, забяспечваючы тым самым пераемнасць асацыятыўных шэрагаў нашых бацькоў, нас самых, нашых дзяцей і унукаў менавіта гэты непублічны працэс сведчыць пра тое што нацыя адбылася што ў яе ёсць свая культурная усім вядомая атрыбутыка сям'я і школа падставовыя ўзроўні станаўлення будучых носьбітаў нацыянальныя мовы і шырэй нацыянальных інтарэсаў Для школы Сергеевіч пісаў зразумелыя палотны пра паўстанне каліноўскага і выявы вялікіх людзей для сям'і ствараў партрэты простых людзей, на якіх іхныя ўнукі будуць бачыць сваіх продкаў. Для ўсяго гэтага падручнікавага мастацтва 20е стагоддзя пакінула вельмі мала шанцаў. Але лёс падарыў Сергеевічу немалое жыццё, талент і працавітасць, а таксама добрае чалавечае атачэнне каб ён мог сам здзейсніць гэты працэс закласці такія асновы сцерці якія ўжо не зможа ніякі рэжым што да сённяшняй анеміі і абыякавасці дык яна непазбежна пройдзе а там мы сергеевича як знойдзем у Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.